بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله نريد بامي vam je predavanje حسين Alvedina Husein Bašića بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Prvi dio današnjeg naših susreta govori o rakajku, o rasporedu. Pa šta je to rakajk? Rakajk to je jedan ogranak jedna islamska disciplina koju mnogi nepravedno smatraju nevažnom ili manje važnom međutim naši prethodni učenjaci i prve generacije i učeni do dan danas smatraju tu disciplinu najvažnijom jer šta znači rakajk rakajk to su kazivanja ili dersovi ako hoćete koji omekšavaju srce koji oplemenjuju dušu i koji čovjeka čini bližim Allahu Đelešanu i zbog toga ćemo mi naš rakaj s kojim ćemo se družiti u ovom vremenu početi od samog početka bilježi ima muslim u svom sahihu da su došli neki ljudi iz arapskih plemena da se kod poslanika raspitaju o islamu, o vjeri i tako dalje. Pa kažu oni, džitna nes eluke an hadal amr. Mi smo došli da te pitamo o islamu i o tome što ti propovjedaš. Kaže njima poslanik sallallahu alaihi ve sellem, Kan Allahu wa lam yakun shay qablahu. Allah je postojao i bio i ništa nije bilo s njim i prije njega. Kao što se u ajetu kaže huwal awwal on je prvi. Ko je prvi? Allah dželešanuhu je prvi. Njegovo jedno od njegovih imena uzvišenih i najljepših jeste da je prvi. Šta znači prvi? Znači da je postojao oduvijek i da nije bilo nikoga prije njega kan Allahu alam yakun shay. Allah je postojao i bio, a prije njega nije bilo ništa. Zatim dolazi stvaranje. Allahova mudrost, Allahovo ime Al-Hakim. Allahovo ime Al-Hakim koje sadrži u sebi dva plemenita značenja. Prvo značenje je mudrost, koja da bi došla do izražaja mora se manifestovati na stvorenjima. Zatim, Al-Hakim također nosi značenje onaj koji usavršava i precizira stvari do savršenstva. I dolazi prvo stvorenje. Zna li neko koje je prvo stvorenje koje je stvoreno? To je prvi čovjek, a stvorenje? Pero. Pero? arš. Ali to se ne računa, to je iza zastora. Postoje dva mišljenja kod naših učenjaka. Dobar dio njih zastupa da je prvo što je stvoreno arš. A arš je Allahovo prijestolje. Najveće stvorenje Allahovo. A drugo mišljenje da je prvo stvoreno pero na osnovu hadisa koji je zabilježio ima muslim, da je prvo što je stvorio Allahšanu pero. Postoji nekako treće mišljenje koje to pokuša spajati, dva mišljenja, a to je da je Arš stvoren prvi uopšte, a da je pero prvo što je stvoreno od ovoga svijeta, znači ovo zemaljskog ili u ovom kosmosu. Bilo prvo ili drugo, iako hadis možda koji zabilježi ima muslim donekle možda na vagi teži, teži je zbog tog teksta koji bukvalno kaže prvo što je Allah stvorio bilo je pero pa mu je rekao piši i ona je zapisala sve što će se dogoditi do sudnjeg dana i onda Allah Đelešanu stvara ovaj svijet za šest dana kako se to na nekoliko mjesta u Koranu spominje, a u hadisima se jasno precizira šta je Allah Đelšanu u kojem danom stvorio. I prvo što je prije, prije kosmosa ovog stvorio je zemlju. Pa je onda stvorio nebo. A onda je nakon stvaranja nebesa stvorio je sve na zemlji. Iz zemlje je stvorio njene izvore, brda, šume, puteve, staze i tako da. Znači prvo je stvorena zemlja, zatim nebo, a onda nakon stvaranja nebesa stvoreno je sve ovo ostalo na zemlji. I posljednjeg dana stvaranja, u petak, petak je posljednji dan kad je posljednji dan stvaranja i ta, taj će dan biti kijametski dan. Poslanik sa Sveme jasno kaže da će kijametski dan biti u petak koji petak Allah zna. Posljednjih dana stvaranja, kada je sve već bilo stvoreno, Allah Đelešanu stvara jedno biće. A to je Adema Alihsana. I svoje uzvišene mudrosti obavijestio je Meleke da će stvoriti čovjeka obavijestio meleke. A onda su mele, meleci rekli, a što da stvaraš nekoga ko će nered sijati po zemlji, krv proljevati i grijehe činiti? A onda im Allah kaže, ja znam ono što vi ne znate. Kažu naši učenjaci, to jest ja znam da će među njima biti poslanika bit će vjerovjesnika, bit će evlija, bit će dobrih ljudi, bit će ljudi koji će nakon hiljadu i pol godina vjerovati u njegovog poslanika. A to smo ako Bog da i mi. I to je Alašanu izdigo ljudski rod tim ljudima. Što znači da ljudski rod vrijedi dok je tih ljudi u njemu. Kad ne bude tih ljudi, tad će kijametski dan i nastupiti kako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koji je zabilježio Imam Ahmed ima Muslim neće nastupiti kıyametski dan dok na zemlji bude čovjek hodio i govorio Allah Allah kad ne bude ni toga više nastupit će kıyametski dan znači nema čovjeka dobrog kako su meleci znali šta će čovjek raditi na zemlji kaže im Allah najbolje znati postoji mogućnost jedan odgovor koji je dala ulema da im je Allah Đelšanu rekao i obavijestio da će biti ljudi koji će stvorit će čovjeka ali kuranska kazivanja nisu uvijek podrobna često se u kuranskim kazivanjima ističe, ističu pojedini elementi a neki su izostavljeni koji se, nisu važni za poruku od tog događaja moguće da je Allah Đelšanu rekao i oni su znali moguće da im je dao nadahnuće to je drugi odgovor Znači, nadahnuće, kad je spomenuo čovjeka da će stvoriti, oni su o sebi osjetili da će taj čovjek tako raditi. Treći odgovor koji su ponudili jeste da su vidjeli džine, koji su stvoreni prije čovjeka i meleci su stvoreni prije čovjeka. Šta su džini radili na zemlji? Pa su rekli da će i čovjek. Četvrti odgovor može biti da su oni znali da je Dunjaluk, zemlja ova, stvorena za ispiti iskušenja. iskušenje. A gdje je ispiti iskušenja između dobra i zla, normalno da će biti i onih koji će pripasti dobru i onih koji će pripasti zlu. Bilo kako bilo, Allah Đelešanu stvara čovjeka. I bilježi ima muslim hadis u kojem stoji Halak Allahu Adema ala suratihi. Allah je stvorio Adema u njegovom prvom obliku. Šta to znači? Kažu naši učenjaci, to znači da je Adem stvoren odmah u svom obliku i nije imao razvoja nikakvog. Nije bio dijete, pa mladić, pa momak, pa čovjek i tako dalje. Adem je stvoren odmah kakav je bio. Kao zrevo čovjek. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme da je bio dug 60 podlaktica kaže naši učenjaci 60 podlaktica onoga koji je to rekao, a to je poslanik sallallahu alejhi A njegova podlaktica je otprilike koliko podlaktica i prosječnog čovjeka iz ovog umeta, koji nije ni visok ni dug. To je otprilike oko 45 do 50 cm. Pola metra prosječno. Kad to izračunamo, znači da je Adem Aleyhisselam bio visok oko 25 metara. Aleyhisselam. Nek bude 20, oduzmi 5, nema veze. Pa oni su sačunali, nek bude između 20 i 30, nema veze. Znači 60 podlaktica, to završi od računanja. Ja. Nek bude 30, ono se tamo stoji 60 podlaktica. Sad računanje podlaktica, da li 50 centi, 55, 60 centi, nije važno neke 20 metara, neke 30. Znači jedno ogromno biće. Stvoren je od blata, od zemlje pomješani s vodom, to je glina. I bio je tako dok se nije osušio i postao kao osušeni čup. Jeste vidjeli, znate šta je čup? To je ono što, što prave od onej zemlje pa se ono sasuši. Dobro suha. I Iblis, Allah ga prokleo, dolazi Čim ga je vidio, počinio u njemu rasti bis. Jer je osjetio konkurenciju. On je dotada bio džin, koji je zbog svoje pobožnosti dostigo stepen da bude smelecima. A zvao se, kako kaže Lulev Nabaz, dotada Azazil. Kao Allahov sluga ili Allahov eh, eh, onaj ko hizmeti Allahu Đelešanu. dolazi petak i Allah Đelešanuhu u to tijelo udahnjuje dušu. I Adema je Allah Đelešanuhu stvorio svojom rukom, znači tu glinu, Allah Đelešanuhu je svojom plemenitom rukom oblikovao kako se to navodi u niz kuranskih ajeta i u brojnim hadisima. I on mu je udahnuo dušu, znači s koliko počasti je Adem počastovan. Allah ga je svojom rukom uobličio, on mu je udahnuo dušu, a svim drugim ljudima su udahnuli dušu meleci. Novorođen će tu bebi, u stomaku dođe melek i udahne mu dušu, propiše, zapiše obskrbu, zapiše život. Znate taj hadis? Ali Ademo je Allah Đelešanu udahnuo dušu. I zato kažu učenjaci, ovi koji zbog posebnog rođenja Isa, ali se nas smatraju ga Božim sinom, kažu Adem je preći ako ćemo po toj logici ići. Jer Adem Alašanu svojom rukom obličio i u njega dušu utavio. Nakon toga Adem Alašanu biva smješten u džennet. Da li se to odnosi na džennet, pravi džennet u kojoj će ući vjernici, ili se to odnosi na nekakvu bašću ili uzvišenje na zemlji ili nekakva na, na, na zemaljskom nebu i tako dalje, da je to bila neka posebna bašta. Postoji mišljenje to, međutim ispravno mišljenje da je Adem bio u pravom džennetu. A dokaz za to je hadis koji su zabilježili imami Buhari i Muslim. U kome stoji da će ljudi na kijametskom danu doći do poslanika svih, pa će doći do Adema kad ne mogu no više izdržati nikako. Doći će do Adema, ali se nam. I reći će, daj, zauzimaj se danas da pođe suđenje. Zauzimaj se za nas. A on će reći, A da li vas je ženeta izvadilo išta, izvelo išta drugo osim grijeh vašeg oca? Znači, oni hoće u džennet, tada na kijametskom danu svi će čekat pravi džennet. A Adem kaže da je iz tog dženneta izveden zbog tog grijeha. To znači da je džennet u kojem je Adem boravio šta? Pravi džennet u kojem će vjernici boraviti na, nakon kijametskog dana. Koliko je Adem živio u džennetu? Hiljadu, deset hiljada, sto hiljada godina, Allah zna samo. O tom periodu ništa ne znamo. Ali prije ulaska u džennet, Allah Đelešanu mu želi da pokaže ponovnu počast Adem Alisa. I kaže melecima, učinite mu sečno. Padnite mu na sečno. Kažu naši učenjaci, U šerijetima poslanika i propisanim seždama bile su dvije vrste seždi. Jedna vrsta sežda i badeta. I to nikada ni jednom stvorenju nije bilo dozvoljeno učiniti osim Allahu dželešanu. I meleci, i nebesa, i zemlja, i sve ostalo što je stvoreno, takvu vrstu sežde smije samo Allah učiniti. I druga sežda, to je sežda pozdrava. A to je ono što su učinili meleci. Znači nije to bila sežda i vadeta Ademu, nego iz pozdrava. Zbog toga neki kažu, ne, mo, ne mora znaši da je to bila sežda. Jer sežda u, u, u, u arapskom jeziku znači naklanjanje. Možda je to bit bio naklanjanje, nešto slično ruku, možda je to bila prava sežda kakva jest, kao što kažu neki, nije važno, ali nije bio i vadet, nego pozdrav. I to je bilo dozvoljeno u prijašnjim šerijatima, čak i u vrijeme Jusuf a.s. Vi znate da je Jusuf a.s. Kad, je, kad su došli mu braće oni, pali su mu na seždu, kao kaže Kur'an. Znači, seždu pozdrava. Ali u našem šerijatu to je zabranjeno. I ne smatra se da izvodi zvijeri ako bi neko to i radio, nego se smatra malim širkom, znači onome što, što je slično velikom širku i činjenju i bareta drugom. Da bi Allah Đelešanu pokazao da je Adem uistinu vrijedan svih tih počasti. Naravno da treba da, da, da se vidi ono što je najblistavije i najvrednije kod Adema. I šta Allah Đelešanu pokazuje melecima u to vrijeme? pokazuje Ademovu osobinu znanja i saznavanja. I rekao mu je, podučio ga svim imenima. Znači, ovo je drvo, ovo je kamen, ovo je brdo, ovo je nebo, ovo je zemlja, ovo je voda. Znači, imena svih ljudi, svega što postoji. I zato je Adem, ali sam bio največeniji. I zato nastaju velike pogreške u današnjoj modernoj nauci, sociologiji, psihologiji, istoriji i tako dalje, zato što oni polaze od pretpostavke da je prvo biće, ljudski predak, bio, bilo primitivno biće. Bilo biće koje nije znalo, koje se razvojem do, došlo do ovog stepena, a nije tako. Allah istinitije govori i on bolje zna šta je bilo u prošlosti. Ljudska biće su nastala od Adema, najučenijih čovjeka, koji je znao sve što je Allah šanu stvorio i nakon njega ljudi su degradirali u znanje, a nikako se nisu uzdizali. Nakon toga Adam a.s. ide u džennet, Iblis odbija učiniti sve što biva proklet i tada dobija naziv Iblis. A Iblis u prevodu znači onaj koji je izgubio svaku nadu. Onaj koji je izgubio svaku nadu Allahu milost ili oprost. Međutim, Alšanu je htio također da Iblis zavodi Adema i stvara njegovu ženu od Ademovog rebra. To je Hava. I oni su boravili u džennetu to vrijeme i bilo je zabranjeno da jedu neke plodove. Da li to bila jabuka? Da li to bila naranđa? Da li to bilo nešto što mi ne znamo, Allah samo zna? Mi ne kažemo da je jabuka kao što se navodi u nekim i da je ova jabučica posljedica toga. To nije tačno. Znači, nije tačno da je ova jabučica koja postoji kod ovog kao Adem nije proguto, nego je samo Hala progutala pa nema jabučicu. To je priča izmišljena. Zašto? Zato što Allah šanu jasno u Kur'anu kaže fa minha. I njih dvoje su pojeli vočku. Znači, nije rekao Hala je pojela, Adem nije. I Hala i Adem su pojeli voće. Zabranjeno voće. Nakon toga prvo što im se desilo je da su se ukazali, ukazala stivna mjesta. Sad se postavlja pred nas pitanje kako je Iblis zavodio Adema i Havu. Kad je protiran iz dženeta. Neki kažu ušao je povezio se sa zmijom. To je biblijska priča. Verzija to kazivanja. U nas nije došlo ništa u vezi s tim. Može to biti tačno, možda i nije. Uglavnom, znamo, Kur'an jasno kaže da ih je zavodio kako Allah samo zna i dolaze i spuštaju se na zemlju svi. Adam a.s. njegova žena i Iblisa je. I Iblis daje zavjet da će vječno dok je živ zavoditi Ademove potomke i da će da moli Allah da mu da život dok je ametskog dana. Znači Iblis koji je tada zavodio Adema živ je do danas i živjet će dok je ametskog dana. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji zabilježi ima Muslim kaže nam da on svaki dan postavi svoje prijestolje na vodi mor koje je to more ne zna se i šalje svoje zaslanike te džine i šeitane da širi neredi fesad fesad po zemlji kažu naši učenjaci na osnovu hadisa koji su preneseni u vezi s tim da tada kad je odbio srđu Allah Đelešanu je njegov izgled koji je bio lijep i oblik preobratio potpuno. Tako da se od tog preobraćanja spominje da je dobio rogove, da postoje još nekakvi, nekakvi opisi, pa između ostalo se spominje i da je dvospolac. Šta to znači? Da sam sebe oplođava i rađa. Znači svoje potomke. Što je naravno neke učenjake da kažu da Iblis nije otac svih džina kao što je Adem otac svih ljudi nego da je Iblis otac šeitana samo. A džini su duga bića stvorena koji žive svojim životom i koji su mogu biti muslimani i nemuslimani kao i ljudi. Dok ima i onih koji smatraju da je Iblis znači predak svih džina, a Allah najbolje zna. I Adem Ali se nam dolazi živjeti na ovu zemlju smjenjuju se generacije kao što Allah šanom kažu rekao kad, prije nego što ga je stvorio inni džajinu fil ardi halife ja ću na zemlji stvoriti halifu to jest onoga koji će uvijek imati nasljednika na zemlji generaciju za generacije i smjenjivali su se do naših poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nastavit ćemo ako Bog da dalje u vezi s tim šta se sve događalo uz Allahovu pomoć a za sada toliko Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vrata nagradi.